תשאלי אותי על אושר, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי, נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית, אל תבקשי ממני זמן, נחכה לו, עוצר לו לא נשאר. נשאר. ስታመጣልኝ በየጊዜው ስታጫውተኝ ሳጫውትህ ስታዋየኝ ሳዋየህ ስንተካከፍ ቀን በቀን ጊዜውን በደስታ ስናሳልፍ ውስጥ ሲመሽ መቼ ነው አዲስ ቀን የሚጀምረው በመባባል ስንለያይ ከፍቶኝ ስንገናኝ በጣም ደስታ የሚሰማኝ አሁን ያ ሁሉ አለፈና ከዚህ ደረስ ከዚህ ደረስ ከዚህ ደረስ ሚሊዮን ፍንልህ תשאלי אותי לאן, תשאלי אותי על אושר, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשר. די, מה אתה רוצה? למה הוא צועק כל הזמן? למה אנחנו צועקים כל הזמן? בשביל תשומת לב, תשומת לב, לקבל קצת אהבה. אותו דבר הוא. היה לי ילד בכיתה שהיה תמיד אומר לי, אתה רק רוצה תשומת לב! איך הוא עלה עליך בגיל כל כך צעיר? לא יודע. ג'ארול, מתוך דלסטם 9 שאנחנו מחלקים לכם ב... ב-03-765-2252 03 52! 52! הרצליה! אני יכול, אני יכול, לזרום, פותח את הפה במקום מילים יוצא לי חום, אני חם הכי חם שיש היום חפש אותי בשוק אם תמצא תביא קרטון אחי אני חם לא סתם סוף אותך אוזניים תלחץ טוב רוץ מהר לשטוף את זה עם מים אחד אחד שתיים תיקה אחד שתיים אחד עזוב המיקרופון אצלי בידיים גם עם מילים ללא פזמון אני תמיד נשאר ראשון אני פתח עיתון השם סב מצלצל כמו פעמון אני זה שעובר דרך החור באוזון חודר לכם לראש כמו כדורים חודר שריון צולל אני צולל חזק כמו קמיקזים שילובים מטורפים כאילו בלאזי ארזי שואלים אותי איך תצא קדימה המילים שלך פצצות יותר מהירושימה אז יכול אני יכול, יאו, הרי לעומק המילים שלי טיטניק לא תצלול חיכורים, מנסים ונושכים בי כמו מכס, כל אחד נהיה כוכב, אני נהיה השמש יוצא דופן, בכל אופן יוצא לי, מדבר בסלים, נשמע כמו רובוט, מה קורה לי? מתוך הערפל כדאי להתרחק, צוציק, ספלימנל שולט ברחוב כמו משה אופניק, מה? אני יכול אני יכול להתעלק על הליכה, להתקף את הקרצייה ולתת לפחם לוהט גבייה יכול לגרום לצד לברוח מהבית ולהכניס את כמל ג'ולה למלאי אני חריף שממני אלכוהול משתכר אני יכול ללמד גם את מקסימוב להמר יכול להרוס, לנפח החלונות של ביל גייט אני יכול לתת תינוק למוצץ אני יכול להחזיר גם לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצטער. דווקא כן, כן. אני יכול לתת תינוק למוצץ? כן. והשורה הבאה, והשורה הבאה הייתה, אני יכול להחזיר... יפה. וכאן קיבלנו אה, בשבוע שעבר פקס, תודה, מאגודת מחבת, מחזירי חזירים בתשובה, שהם אומרים שבזכות השורה הזאת, התרומות אליהם עלו בצורה מעוררת כבוד. אז יש דבר כזה! מה אתה אומר? יכול ללמד את דוקטור רות הלבה, יכול לתת לקב"ן שמחה פטור, אבל לא יכול אני יכול לה לפרוט קדימה להמשיך ולגדול לה רק לעלות בחיים לא לבחול לצייר משפטים כאילו מכל הסגנון של היום כבר אין קופי אתמול מימין או משמאל עובר כל מכשול אם אני בועט אז תאמינו שזה מי יורה כדורים אני יורה במטול מכוון לפנים ומקביל את המכלול יש לי קול אז כמו טרול סתיו מחוץ באסקורת ולשיר זול היום בשביל הכסף עושים את הכל אפשר אפילו לראות אתם סיס בבייבי דול שמת מיליון לצאת בין הידיים כמו חול, אז למה לפעול? فاتح لبادك ببرعة لم ما صح قدر البادة ما اقدر فرح هذا איזה? spit it out בדה, טאק. in اه face אה, איזה תשדיר תעמולה גדול? נכון? יקירי, אני לא יכול להגיד על שום דבר ש... ש... ש... שמה? אני לא אבל אתה אמרת שאתה תומך בבאדה. כן, אני תומך בבאדה, אבל... ועכשיו גבירותיי ורבותיי! עם כל תשדיר כן. של יועץ הסתרים שלך, אני הולך ותומך בו פחות ופחות. אז הנה התשדיר השני. דון ליכה! לא! כולם ביחד! לא! לא! על הכיפאק! כולם יודעים כבר את המילים! אה, לא, אתה יודע? אני תותח, וכולם ביחד! אין אין הליכה, אין אין הליכה. מתהליכה. אחלה שיר שבעולם! אתה יודע? חבר'ה, לבחור בי בדון ליכה! לא, רגע, שנייה, לבחור בי בדון בדה. Hush your mouth. למה? תבחרו בי, בבאדה, בליחה, בבאדה, בליחה. אתה דופק לילד הזה את החיים, באמת. מה קשור ילד? אני מדבר על המאזינים. אף אחד לא יודע מי זה קוטמן. כולם יודעים מי זה אני. באדה, ליחה, באדה, אאוט, מה? אוקיי? טיים אאוט כן אומרים ש... טיים טיימאוט? אומרים ש... <laughs> אחלה עיתון שבעולם. יש לך שם אחלה כתבות. אני לא אצביע. על מה כתבת תקליטי השנה? אני לא אצביע. מה זאת אומרת לא תצביע? עבורך. אני לא אצביע... עבור בדה? עבור בדה, דון ליכה. עבור ליכה? אני לא אצביע עבורך. תקשיב שנייה. תצביע אבל עבור דון ליכה. אני אשים פתק לבן, תקשיב שנייה. עבור בדה תשים את הלבן? אומרים שתוך 50 שנה, בגלל הזיהום הסביבתי... הסביבתי... הסביבה בדה. ייוולדו מוטציות. כן. אני חושב שצריך לבדוק את השכונה של איתן קודמן, נראה לי שזה כבר קרה. תפסיק עם הג'ינגלים האלה, אתה עושה לעצמך נזק! נזק! המשך תדורי שידורי התעמולה עוד מעט. ו... 036838908 זה הפקס שלנו. ותכתבו לנו פקסים, תגידו במי אתם מוכרים. בדיוק. לפריימריז, הערב, הבחירות, לדון בדה או לדון ליכה. אבישי ברקוביץ' מירושלים, תודה רבה על השיר ששלחת וגם על הפקס ששלחת. אחרי זה Mister קוטר, אחר כך אה, נתייחס לפקס שלך. וכמובן לג'יזס, איזה שיר יפה. אופטימי הפעם. השיר של ג'יזס, נקרעו לי ברגל שלושה גידים, אני יכול לשכוח מספורט בחיים, אבל עדיין המזל שלי בעננים, כי אני עדיין יכול לשמוע שירים. אופטימי! ואתה יורד על קודמן, אה? על קודמן אתה יורד. סבבה. תודה רבה ג'יזס, ותודה רבה, זהו, על הפקסים. 6838908 באזור חיוג 03 לפקס. אוקיי, אלבום חדש, כפול וממש מפתיע. נכון. לטופק! Better Days, נקרא התקליט הזה. נכון, מדובר כאן באלבום אה, מאוד... קונספט. אה, אלבום קונספט, נכון. זה אלבום... איך להגדיר את זה? זה אלבום קודם כל, והוא בעטיפה, ויש צילום על העטיפה. אתה יודע עם הבדיחה ושעה. ומאחורה יש... בוא, בוא נדבר ברצינות. השירים. לירון, לירון, לירון. רצינות, בבקשה. זהו אלבומו הטוב ביותר של טופק. לא, לא, רגע, רגע, לא, אני, אני מרגיש שאתה מסתלבט. מאז אלבומו הקודם. אני מרגיש שאתה מסתלבט. נו. ואני רוצה להגיד לך שטופק עושה פה משהו מדהים באלבום הזה. שר. מאחר ואני היחיד מבין שנינו שבאמת הקשיב לאלבום הזה מההתחלה עד הסוף, לכל אלבום הכפול, מההתחלה עד הסוף, שכולל גם רמיקסים לחלק מהשירים שמופיעים באלבום עצמו, אני יכול לספר שטופק מהקבר, כן, מתחיל ביף עם הפוג'יז. אה באמת? אני, שאני אמות אם אני אשקר. למרות שהשיר שלו על בן לאדן הוא מאוד לא, יפה. לא, תשמע, תשמע רק את ההתחלה, אוקיי, של השיר הזה, תשמע. אוקיי. trying to diss now too, huh? I ain't prejudiced. I don't give a fuck. This is what it sounds like. פוג'יז, uh, אתה מבין? הוא רב עכשיו עם פוג'יז. איך אתה, איך הספקת לריב עם הפוג'יז? מתי, הם ירדו עליך? כשנהרגת? אני לא מבין. אבל השיר היפה מאוד שלו, כן. השיר המרגש על ספטמבר 11, הוא גם, מאוד אה, יפה. לא, זה באמת שיר חזק. והשיר שהוא... זה נכתב לי שבוע לפני שהוא נרצח. כן, בדיוק. אוקיי, אבל באמת הביפים עם הפוג'יז זה מדהים. אה, והשיר דיס שלו לאמנם. הוא רוצה לרצוח את וייטלף. והשיר דיס שלו לאמנם גם כן יפה באלבום הזה. האמת שבעקבות הדיס שאמנם עשה לו באלבום האחרון שלו, אז אה, מגיע לו. נכון. מגיע לו לחטוף. אוקיי. הוא היה צריך לראות את זה מגיע. אוקיי, אז אה, טופק חדש. טופק! בדה! Part a nigga was a seed. Only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this gang. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. before the sunrise, quicker than the drug dealer. Tell me if it's on. Nigga, then we first up on bus on these bitch made niggas. Sit them up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord, forgive me if I smoke I let my female strap. The fucker from the back, I get my time I didn't die. Let him see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tear shed. For all my homies in the pen, many peers dead, niggas still ballin'. Till the day I die, till the day I bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin' pray, I hope the Lord understand when he's gone, the vibe, I become a dangerous man. Ain't crazy the deranged, I'm saying. But when these kids go to spray, boy, I don't be playing. With clientele and your rhyme sales. Question is, will you fuck niggas ride for real? Huh? Bitch nigga, this is G-rated. Plus your homeboy won't make your street game fool daisy. I'm elevated to the top of the shit. Now fuck around and put me and Tupac on the bitch. And you can tell a thug life was the reason for this. And I ride for any nigga who believe in this shit. Still ballin' till the day I die. You can bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Everybody wanna see us dead. Two murdered on the front page. Shot to death, bullets to the head. Niggas holler out my name in a similar way. Motherfuckers know I'm coming, so they run into their graves. Watch. Swoop down with my nigga from the back. Cause Trick don't give a fuck when you coward niggas down. Blast. Keep pumping, they worry about nothing. But the story was frontin', so we loaded. I'm still ballin'. the day I die, till I die. You can bring your crew, you but we remain true. Motherfucker still ballin'. These niggas wonder why. They wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfucker still ballin'. Till the day I die, still ballin'. You can bring your crew, but we remain true. Motherfucker still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfucker still ballin'. Till the day I die. Thug life still ballin'. Motherfucker still ballin' remember. Yo, we off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. Nutella the movie scripts to all the six to J Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. יש לי סלעים אבל אל תתרגש אני עדיין שני על האש פעם לא היה לי וואלה עכשיו יש זה הכל כי הצבעתי לבדה יש לי סלעים אבל אל תתרגש אני עדיין שני על האש פעם לא היה לי וואלה עכשיו יש זה הכל כי הצבעתי לליחה יש לי סלעים אבל אל תתרגש אני עדיין שני על האש פעם לא היה לי וואלה עכשיו יש זה הכל כי התבדל התבדל לך התבדל what you put out. Even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Locks and J-Lo, they act like they don't, but they know. אבל אל תתרגש, אני עדיין ג'ני על האש, פעם לא היה לי וואלה עכשיו יש, זה הכל כי הצבעתי לבדה, יש לי סליים אבל אל תתרגש, אני עדיין ג'ני על האש, פעם לא היה לי וואלה עכשיו יש, זה הכל כי הצבעתי לבדה לבדה זה קורה אני יכולה להחזיר חזירים בתשובה מלמד את תינוק על אהבה, מוצץ על אה, תשובה בזונה על חשיפה דה ברונקס, דה ברונקס ליחה, ליחה. זהו, אתה מתחרה בי בתור משהו לא בסדר, אתה מייצג את בדה, אבל אני בדה, אני לא מבין. They say a record ain't nothing if it's not touching, gripping, Draw you in closer, make you wanna listen to it. And if you real ill at making music, the listener feel like he living through it. That's how my nigga do it. I met Slacks back in like 91 rapping. We went to Millersville to get away from gun clapping. It ain't last, I be in class dreaming about 50,000 fans up in the stands screaming out. Encore, yo, I'm headed back to Philly. Nigga, you rolling with me? I'm trying to get busy. We walked dogs that was off the chain. A Lot of times at the shows, people hardly came. I just took it in stride, as part of the game, but inside People down with me started to change. It was a couple things. Little syrup, little pills. Instead of routing out on the road, you rather chill. I know the way the pleasure feels. I'm not judging, but still I'm on a mission. Yo, I'm not bugging. I got fam that can't stop drugging. They can't sleep. They can't stick to one subject. They can't eat. It's people steady coming at me out in the street. Like Greek, yo, what up with your peeps? It gets deep, nigga. Yo, you need to walk straight, master your high. Son, you missing out on what's passing you why. I done seen the streets suck a lot of cash dry. But not you and I, my nigga. We got to get come over, over the water. Come on over, over the water. Jump the water, jump the water. Yo, we done been through many meals, a couple of deals. We done shared clothes and wheels, killed mics and rails. We done rocked shows abroad and slept on floors. Trying to figure what the fuck we getting slept on for, or what we walking with the weapon for. Weighted by the gravity law. You know it if you came up poor, my nigga. Picture the bus up north. You know we made of everything Laws are made of. I'm far from a hater, and I don't say I love you cause the way I feel is greater. And Miller, you a poet, son, you a born creator. And it's a probably dawn on you later. It's in your nature, lyrics all on your walls like they made of paper. You got to follow where your talent take you. You might fuck around, finally make it, and that's real. But yo, you need to walk straight, master your high. So you missing out on what's passing you by. I done seen the streets up a lot of gas dry, but not you and I, my nigga. We got to get yo over, over the border. Yo over, over the border. Yo, border, yo, border. I want you all to understand I come from South Philly. And when I walk the street, it's like a pharmacy. They got all type of shit anybody could get. And go from H to X to Lucy cigarettes for my ghetto legend. Known for little shites running. Cop codeine by the courts and keep coming. Dumbing, just embracing the dope like it's a woman. You're burning both sides of the rope and just pulling, tugging. In between Islam and straight thugging. Laying every day around the way and doing nothing. See them looking, shaking their head and start shrugging. If they don't got a man like mine, they got a cousin. Hey yo, you better be a true friend to him before the shit put an end to him, or give a pen to him, or lock him in the studio with a mic. Cause on the real, it might save his life. Keep telling him, yo, you need to walk straight, master yeah. eye. So you missing out on what's passing you by. I done seen the streets suck a lot of cats dry, but not you and I, my nigga. We got to get, come on, over, over the water. Come on, over, over the water. Come on, water, got water. Yo, you need to walk straight, master your high. So you missing out on what's passing you by. All I seen the streets suck a lot of cats dry. When not you and I, my nigga, we got to get. Come on, over, over the water. Come on, over, over the water. Come on, water, yeah, water. זה שלי, סבלימינלה! זה אני, זה אני המצאתי. דרוץ, מתוך האלבום החדש שלהם, ווטר, כל השיר הזה, מים, דרוץ, מתוך... וסר, וסר. פרנולוגי. פשטייסט מיידלך, וסר, דוס איז דרוץ מתזוי. וסר. ווס, ווזוקסטי. יש לך משהו נוסף להגיד? אולי. אוקיי. מצביע בעד ה... לא! Att jag kan, glider under hennes bara stol Åh fy fan הצביעו! ישנו עם תושבי העיר, ערכתי איתם שיחה וקיבלתי מהם הצעה מפתה כל מי שיצביע בדה יקבל שירות חינם בעיר שלהם, כולל פינה קולדה. אז שווה לכם להצביע בעדה. ברור שווה, ברור להצביע בעדה, כולם! גבירותיי ורבותיי, התשדיר, התשדיר הזה היה שווה לתחת. כי יש תשדיר הרבה יותר טוב של המפלגה שלי, של דון ליכה! כולם ביחד! ו... תחת! במ במקלחת, כולם! ו... די, די, די, די, די, די, די אתה מפריע למהלך התקין של שידורי תעמולה! אין עליך אחלה תשדיר בעולם, אני תותח! תקשיב, תקשיב, תקשיב שנייה, קוואמי, קוואמי, קוואמי, קוואמי, קוואמי, קוואמי, קוואמי, קוואמי, הוא צודק, הוא צודק. כן, לירון. מה, אתה יוצא מהאולפן? יש. גבירותיי ורבותיי, השעה! השנייה של עשר ימן! עידן ימן זה קלרמן ימן! עידן ימן זה קלרמן ימן! אסף זה אבי! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! לירון! אני לא מתמודד. קצת קצת פחות תיקו. תודה, תודה. לא, תכף בנאום הבחירות תחזיר אותו. לא מתמודד! לראשות הממשלה, תחזיר את האקו. אבל אני, גבירותיי ורבותיי, דון ליכה. וגם אני, דון בדה. מתמודדים לראשות הממשלה! ועכשיו כשלירון יצא מהאולפן, גבירותיי ורבותיי. quiet! spit it out בדת"פ. in your face ועוד בעדה. give you a taste. תחשבו על זה. אה? אה, אחלה ג'ינגל. 03, אה, אתה בטח של העסק, 03, 765, 2252, 03, 765, 2252. היום אנחנו מחלקים לכם חמישה עותקים של The Last Temptation, הפיתוי האחרון של ג'רול, ג'רואל, מתנת הליקון, היפ-הופ. הליקון, www.co.il/hip-hop זהו, חמישה עותקים של זה, של ג'ארו לאלבום החדש, 765 22 52 תל אביב. יש לנו המון הפתעות אה, במהלך השעה הקרובה, בעיקר הפריימריז, הבחירות בהן אני אנצח, בטוח! בתור דון בדה, ואו בתור דון ליכה. אה, אני אנצח! בעיקר ישראל. ירושלים, שלום רב, וחשש. מספיק לקשת, להוריד עליהם את המים, שנשבר לו הזין, ידיים לשמיים. עובדים עלינו בעיניים, למה שאנחנו נברח? נגלה את הגנרלים. אתה רוצה שינוי? אז צא משהו, תזיז משהו, דופקים אותך בכסף. תמיד תיבד במישהו, ניקח את עצמנו בידיים. מפוליטיקה, כן. בספינת מעפילים, ממקום של מוות, מקום שאומרים שיש פה חיים, הוא בא, איש שפנה, שם לבנים, איפה המדינה שהקים, אני רועד בכלא צבאי, אין לי מספר עציר, יש לי מספר זהות, בשבילם אני מספר בבנק, אין לי זהות, אין לי תרבות, אין לי סיכוי להשפיע, אומרים בזה את תאכל, אני רעב ורק מזיע, מי שמאכיל אותנו אשליות, נאכיל את הכלבים, כי חופש לא קונים במבצעים בקניונים חופש לא קונים במטוסי תקיפה חדישים חופש לא תקבל גם אם תעבוד במחשבים על כל המהפכנים תעשו רעש צריך קודם לשבור משהו בשביל לבנות דבר חדש שמתנהג כמו טיפשים ככה ימשיכו להתייחס אלינו נהיה חכמים מהם אה, נהיה יחד תופסים עלינו תחת הם לא רואים נגמרו הדיבורים זמן להזיז דברים מספיק הקשת להוריד עליהם את המים תצביע בדה! ניקח את עצמנו בידיים! זמנכם עבר פוליטיקטי! מספיק קשקשת! שלום רב, השעה שתיים, ב-MD, VCR, MTV קניתי גם PC, DVD הייתי מפוצץ הכל אם היה לי RPG הנוחות מסממת כמו THC, LSD תקשיבו לי תמיד תרצה יותר חדש, יותר חזק מכור למה שאין, מכור למה שאין, בנית מבצר גר בחלונות הגבוהים אתה בבידוד עם אזיקים אופנתיים שונא את מי שמזכיר אלוהים עובד רק כסף מתעב אותה מתרחק אתה אותו דבר בעצם אתה סוגד לזה הם סוגדים לזה, הם בונים מסגד לאלוהים אתה מסגד לקש, אז כל המהפכנים תדליקו אש, שרפו משהו, תפילו כמה גורדי שחקים אולי יקרה משהו, מפקמים אותנו בפוסטרים טוסטרים לעבר אותנו, פרסומות, שלטי חוצות רק לבלבל אותנו, הדואר, דואל, תעמולה לטשטש אותנו. בטלוויזיה, בטלפון, ברחוב, מה הם רוצים מאיתנו? אולי הם מפחדים, שנמצא את הכוחות, נחתוך את הכבלים ואז נגלה שיש מלחמה בחוץ חדל ברברת מפיק הקשת, הוריד עליהם את המים מי שנשבר לו עדיין, ידיים לשמיים עובדים עלינו בעיניים למה שאנחנו נברח? נגלה את הגנרלים אתה רוצה שינוי? עשה משהו, תזיז משהו, שדופקים אותך בכסף תמיד תיבד במישהו לא, תצביע בדה, זה מה שתעשה זמנכם עבר פוליטיקטים מפיק הקשת, הוריד עליהם את המים מי שנשבר לו עדיין. משהו שדופקים אותך בקצב תמיד תיבד במישהו ניקח את עצמנו בידיים זמנכם עבר פוליטיקה. חלוצי החלל! שעכשיו מסיימים את ההופעה שלהם בברבי בתל אביב, אבל אה, יש שם מסיבה שממשיכה עוד כמה וכמה שעות עם ג'יימס ודי-ג'יי פסו שיתקלטו חלוצי החלל בברבי בדקות אלה, אתם מוזמנים להגיע, וגם לג'י ספוט, חוף גורדון כיכר אתרים, שם יש מסיבה חגיגית ביותר של די-ג'יי סופרים, כניסה לבנות חינם, משקאות חינם. ג'י ספוט זה חוף גורדון, כיכר אתרים, תל אביב. אה, יש מסיבה עכשיו שם. מה? מה? בואי בואי בואי בואי! מה? תגיד לו שאני לא מדבר איתו. אני לא מדבר איתך. מי זה? מי אתה? שלום, אני היועץ של אה, לירון. אתה קודמן של לא לירון? לא היועץ, אמרתי לך, אתה אה. הדובר שלי. שודרגתי להיות דובר. אוקיי. אז למה אתה מדבר כל כך בשקט? איפה הכריזמה של קודמן? <laughs> אני לא קודמן. ותגיד לו, ומזל שאני לא קודמן. ומזל שאני לא קודמן. וואו. תגיד לו... דיפ, מן. תגיד לו שאם הוא רוצה שאני אחזור, יש לי תנאים. אהה, מה התנאים שלו? תגיד לו את זה. תגיד... לא. אתה רואה? הוא עונה את לפני שעמד, תגיד לו את זה! אני מועמד חד, לירון, והיועץ שלך לא יכול עליי. <laughs> אז אם ככה, לירון לא יחזור. מה? יפה. האם הייתם רואים את הסיגריה, את השאיפה שהוא לקח עכשיו? זה היה חזק דווקא. אני מרגיש שאני צריך כאן עוד גם, אני צריך שאני צריך גם את הקול הנשי פה. אה, מה זה, מה זה? את תגידי לו... יש לך כל מיני טיפוסים לא מוכרים שמדברים פה, למי אכפת? תגידי לו... כל הכבוד, אנשים לא מאוד נכנסים, אבל... תגידי לו שבגלל האגו שלו... בגלל האגו שלך. עם הבאדה והליכה... לא נשאר פה מקום באולפן בשביל גוץ תימני. עם הבאדה והליכה, לא נשאר פה מקום לגוץ תימני. ואם הוא רוצה שאני אחזור... אם לא- אתה רוצה שהוא יחזור... כן, אז... אה, שיירגע כבר עם כל הג'ינגלים המטומטמים האלה. אז תירגע, עם הסקיטופרניה. לא, זה לא היה בשבילך, זה היה בשביל אה, הדובר. את אשת יחסי הציבור. ליחה, איך שאתה לא קורא אה, לעצמך. אנשים פותחים את הרדיו ולא מבינים מי זה החבורה הזאת שמדברת פתאום, כל מיני חברים של לירון, תגידו להם ש... אסף מהפח זבל בחוץ, ליד התחנה. במקום חתולים, הוא מצא שם שני אנשים. <laughs> אז הוא הביא אותו לשידור ואמר, תגידו זה, תגידו זה. זה מה שהוא עשה כשהוא יצא מהשידור. אתם קצת מלוכלכים. רגע, אתה לא עושה את זה עם קוטלן? וגם יש ריח לא נעים, אתם צריכים לעשות מקלחת, חבר'ה. פח זבל זה לא מקום טוב להיות בו יותר מדי זמן. זה... אה, הוא לא הנקניקיות לא שאכלת כל הזמן. לא יעליב אותנו. טוב. לא אה, תהיו חזקים. תחשבו על משהו יותר טוב. תחשבו על הצ'קים. תחשבו על משהו יותר טוב, חבר'ה. זה לא יעבוד. אתם מפוטרים! שניכם! עופו מפה!